Nastojimo izučavati kuranske ajete, kuranske sure kako bismo spoznali šta smo obavezni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, šta smo obavezni prema Allahu in dželle stvorenjima, nastojimo upoznati se kako da zahvalimo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala na mnogobrojnim blagodatima koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i kako na primjeren način da se obhodimo s najljepšim Allahu in jalla stvorenjima, nama najdražim roditeljima, zatim učenim ljudima, zatim svim drugim ljudima. Sve to saznajemo upravo iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima. Kur'an i Kerim zasigurno je izvor svakog dobra i izvor istinskog znanja. Svaka kasnije naučna disciplina iz dini Islama zasigurno proizilazi iz Kur'ani Kur Kerima. Konkretno, mi se nalazimo u posebnoj Kur'anskoj suri, to je druga sura po redoslijedu Kur'ana, Kur'anski sura, To je medinska sura i najduža sura u Kur'an i Kerimu koja obiluje propisima, koja također je posebna po najuzvišenijem ajetu koji se nalazi u njoj, nama dobro poznat kao ajetul kursi, a to je 255. ajet. Također u ovoj suri nalazi se i najduži kuranski ajet, 282. ajet, kako kažu ajetu Dejn, ajet koji govori o propisima, propisima duga. Ova sura, iako govori o propisima ponajviše, jer je medinska sura, razlika između mekanskih i medinskih sura, brojne su razlike, ali jedna od posebnih razlika jeste ta što mekanske sure govore uglavnom o vjerovanju, govore o pitanjima imana, govore o onome što će učvrstiti iman vjeru vjernika, doćim medinske sure govore o propisima. Dakle, iako je ovo medinska sura i dobro, dobro, dakle mnogo u dobrom dijelu govori o propisima, ova sura ipak na početku govori o nekim jeli, stvarima koje ne mogu se reći da su fikski propisi. Naime, Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure El-Bekare govori o kategorijama ljudi koji postoje na Dunjaluku. Podučava nas odma na početku svoje knjige da znamo kako, prema kome se odnositi, kakvo mišljenje imati prema kome. I slično. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govori odmah na početku knjige o vjernicima, zatim govori o nevjernicima, zatim oduži govor za razliku o vjernicima i nevjernicima. Allah subhanahu wa ta'ala poduži govor, spominje o trećoj kategoriji ljudi, licemjerima, munaficima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon govora o licemjerima i munaficima spominje prvu naredbu i prvu zabranu poredoslijedu kuranskih hajeta i kuranskih sura, a to je naredba da se obožava jedino Allah subhanahu wa ta'ala, on jedan jedini, i zabrana da mu se niko ne smatra ravnim, da mu se ne čini širk, da mu se ne pripisuje niko kao drug. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala donosi brojne dokaze zbog čega jedino on zaslužuje da se obožava, Allah subhanahu wa ta'ala. Govori o istinitosti svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i istinitosti onoga s čime on dolazi. Allah subhanahu wa ta'ala spominje brojne dokaze i ne stidi se da navede makar ti dokazi bili i sitni, ali su dokazi. Niko ne može sa sličnim da dođe mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da na kraju ovog iznošenja Allah subhanahu wa ta'ala kaže kejfe takfurune billah. Kako možete ne vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? A on vas je iz nepostojanja doveo. Bili ste mrtvi, nije se znalo za vas, pa vas je ono živio, doveo na ovaj svijet. Dao vam da živite i ponovo će vas usmrtiti i ponovo će vas proživjeti. Ne zbog igre i zabave, Allah se ne igra s vama, dovodi vas, usmrćuje vas, ponovo, ponovo vas oživljava. Ne, već da biste se njemu vratili, Allahu dželjavala, i da bi vas on pitao o onome što ste radili. Da bi vas on pitao u čemu ste proveli život. A život ste trebali provesti samo u obožavanju Allaha dželevala jednog jedinog, služiti se svim na dunjalku, jer vam je on to Allah subhanahu wa ta'ala stvorio za vas. On, kao što kaže u našem zadnjem kuranskom ajetu, kojeg smo spomenuli u našoj dakle zadnjoj emisiji protumačili, on vam je stvorio sve što je na zemlji stvorio je za vas. Sve za vas. Dao vam je da se time služite u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'la zato kada vas ponovo oživi pitaće vas u čemu ste proveli svoj život. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'la na sljedećoj petoj stranici ove sure Allah subhanahu wa ta'ala spominje stvaranje čovjeka. Od kada i na koji način počeo je ljudski rod? Kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prvog čovjeka? I šta se dešavalo tada? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ I sjeti se, spomeni, kada je tvoj gospodar, o Muhammede, rekao melekima, ja ću na zemlji postaviti namjesnika. Ja ću na zemlji stvoriti namjesnika. Onoga koji će naslijediti i koji će biti nasleđivan. Sjeti se o Muhammede ili dostavi, prenesi, objasni, pojasni, obavijesti o događaju kada je Allah subhanahu wa ta'ala tvoj gospodar rekao melekima inni ja'ilun fil ardi halife. Ja ću postaviti na zemlji halifu. Dakle, osobu čovjeka, stvorit ću čovjeka koji će naslijediti i bit će nasljeđivan. Pa su meleki rekli, kalu etajalu fiha men yufsidu fiha wa yasfiku dima, zar ćeš na zemlji stvoriti onoga koji će činiti nered i prosipati krv. Oko značenja Allahu i Vala riječi inni džailun fil ardi khalifa Ja ću na zemlji postaviti halifu koji će nasleđivati i biti nasleđen Halifa jeste dakle onaj koji nekoga nasljeđuje i posle kojeg će također drugi doći njega naslijediti. Oko ovih riječi postoji razilaženje, postoji mnoga tumačenja kod islamskih učenjaka, komentatora Allaho je dželovala knjige, Kur'an i Kerima. Ko je halifa? Koga će to on naslijediti? Dobro, bit će nasljeđivan, ali koga je to naslijedio? Naslijedit će, preuzet će od Allaha subhanahu wa ta'ala propise, naredbe po kojima kasnije od njega će preuzeti ljudi i vladati se po njima ljudi ili kako? Kažu komentatori Kur'ana ove naredne sljedeće riječi, riječi Meleka pojašnjavaju šta se u stvari misli pod halifom na zemlji. Koga će to on naslijediti? Pa su meleki rekli قَالُوا أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَيُّفْسِدُوا فِيهَا wa yasfiku dima ćeš na zemlji postaviti onoga koji će činiti nered na zemlji i prosipati krv. Meleki su imali znanje o stvorenjima koja su bila prije ljudi na zemlji. I smatrali su da će čovjek naslijediti ta stvorenja u činjenju nereda na zemlji, prosipanju krvi ratovima, sukobima, nemirima. Prije, kako se spominje u kazivanjima, ljudi na zemlji boravili su džini. Na zemlji. Javno. Boravili su. I ratovali, ubijali jedni druge, prosipali krv. Pa su se meleki pobojali. Nisu dakle suprostavili se Allahu subhanahu wa ta'ala ali su se pobojali da će ponovo doći stvorenje koje će naslijediti prethodna stvorenja u prosipanju krvi i neredu, činjenju nereda na zemlji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga spominje njihov govor i kažu zar opet dolazi stvorenje na zemlju da čini nered, da prosipa krv. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ mi te gospodaru slavimo, veličamo. Mi ti negiramo svaku manjkavost. I mi te hvalimo onako kako doliko je samo tebi. Vonu kad disulek. I mi te čistimo od svih primjesa koje tebi ne dolikuju, što god drugi kažu ili kako te god drugi opišu. No kad disulek, mi te čistimo od toga. Mi znamo kakav si i šta tebi gospodaru dolikuje. Poznato nam je. Zato mi sve drugo, ono što narušava tvoju veličinu, što narušava tvoju svetost, mi to tebi negiramo. Ako si potreban hvale, ako si potreban veličanja, slavljenja, gospodaru, mi to činimo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga na kraju, inni qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Doista ja znam ono što vi ne znate. Doista ja znam ono što vi ne znate. Vi ne znate kakav će taj čovjek biti. Vi pretpostavljate na osnovu prethodnih događanja na zemlji da će čovjek to novo stvorenje da će činiti nered na zemlji, da će prosipati krv, voditi ratove i ostalo. Među njima Vi to ne znate, bit će vjerovjesnika i poslanika. Među njima bit će dobrih, među njima bit će pobožnih, među njima bit će učenih, među njima bit će šehida, među njima bit će onih koji će se brinuti o drugima, pomagati druge i slično. Vi to ne znate, ja znam. Dakle, u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala, dakle u 30. majtu sura al bekare kaže poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam da prenese vijest, da obavijesti kako se počelo sa stvaranjem čovjeka. U ovoj suri Al-Bekare spominju se neki detalji stvaranja čovjeka, Adem alihi salatu wasalam, a i u drugim kuranskim surama o tome se govori, o možda nekim drugim detaljima i slično. Pa kaže ovdje i obavijesti o Muhammede kada je tvoj gospodar rekao melekima ja ću doista postaviti stvoriti, dati da na zemlji postoji stvorenje koje će nasljeđivati i biti nasljeđeno. Pa su meleki izbojazni poznavajući prethodna stvorenja rekli zar ćeš na zemlji dati da postoji stvorenje koje će ponovo činiti nered na zemlji i koje će prosipati krv, a ako hoćeš mi te slavimo, veličamo, mi ti negiramo svaku manjkavost. Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže doista ja znam ono što vi ne znate. Pa iz ovog kuranskog ajeta možemo zaključiti nekoliko poruka i pouka za nas. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da Allah subhanahu wa ta'ala govori govorom koji se čuje, koji se razumijeva. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ Kada je tvoj gospodar rekao melekima, ja ću na zemlji postaviti halifu. Meleki su to čuli, meleki su to razumjeli i uzvratili, odgovorili Allahu subhanahu wa ta'ala, e teđu alu fiha, me jufsidu fiha, zar na njoj postaviti nekoga ko će činiti nered? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori govorom koji se čuje i koji se razumije. Također iz ovog kuranskog ajta vidimo da i meleki su razumna bića, nisu dakle samo da je u njima urođeno da se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni se Allahu dželavala pokoravaju dobrovoljno i u toj pokornosti nikada dobrovoljno ne malaksavaju. Nikada tu pokornost ne ostavljaju niti zapostavljaju. To su razumna bića vidimo da su razumjeli govor Allaha subhanahu wa ta'ala i uzvratili Allahu subhanahu wa ta'ala na njegove riječi. Zatim iz ovog kuranskog ajta vidimo dakle da i Allah subhanahu wa ta'ala čini dijela koja su njemu draga ali koja on hoće. Da Allah subhanahu wa ta'ala čini ono što hoće. I niko ne može ga spriječiti u tome. Niko ne može se usprotiviti Allahu subhanahu wa ta'ala odagnati Allahu dželle odredbu kada Allah nešto odredi ja ću na zemlji stvoriti halifu zar ćeš stvoriti nekoga ko će činiti nered koji će prosipati krv kako su mislili kaže Allah subhanahu wa taala ja znam ono što vi ne znate zbog toga stvaram čovjeka na zemlji zatim iz ovog kuranskog ajeta vidimo i da se ljudi nasljeđuju na dunjaluku na zemlji nakon jednih dolaze drugi, zatim kasnije treći, nasljeđuju se u svojim dužnostima, nasljeđuju se u svojim imecima, nasljeđuju se jeli, u mnogo, mnogo čemu, kao što se i jeli, e, raniji poslanici, jeli, nakon što bi došao jedan poslanik, živio određeni period, preselio, otišao sa ovoga svijeta, vjera koju je on podučavao, je li bila istanjila, bila zagubila, bila zatrla u potpunosti, dolazio bi drugi, drugi poslanik i obnavljao sve to. Zatim, iz ovog kuranskog ajeta vidimo dakle i o ovoj posebnoj osobini Meleka kada kažu وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ I mi te slavimo i hvalimo Mi te slavimo i veličamo, mi te hvalimo onako kako samo tebi dolikuje i negiramo samo tebi svaku manjkavost. Vanu kaddi solek. Zašto nisu rekli wa nahnu nusebbihu bihamdike vanu kaddi suk? Nisu rekli vanu kaddi suk, već su rekli vanu kaddi su lek. Ovaj lam ima značenje dostojnosti i negiramo ti svaku manjkavost, ali negiramo samo tebi razlika između nukaddisuk i vonukaddisu lek je negiramo manjkavost, ali samo tebi, svi drugi. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su manjkavi. Allah jalla vala jedino, jedino savršen bez ikakvih jeli, manjkavosti i mahana. Zatim e, vidimo iz ovog kuranskog ajeta jeste riječ o melekima, ali kako kažu islamski učenjaci, nima smetnje i da čovjek, kada u tome ima dobra, iz toga se može zaključiti dobro. Drugi se mogu povesti za tim, mogu se okoristiti, nema smetnje da čovjek govori o sebi. Ovdje meleki kažu وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Mi radimo to, to, to. Govore dakle o svojim dobrim dijelima mi te slavimo, veličamo, mi ti negiramo svaku manjkavo smiti, činimo takav i takav ibadet, ne prestajemo s njim. Dakle, nema smetnje da čovjek, ukoliko želi da se drugi povedu u tom dobru, da se drugi ugledaju u njega, u tom dobru, nema smetnje da to kaže, da govori o svome ibadetu. Međutim, ukoliko govori o sebi s ciljem uzdizanja sebe, a omalovažavanja drugih, onda to dakle nije nije dozvoljeno. Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u suri Najm 32. ajetu kaže فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Nemojte se hvalisati, nemojte sami sebe hvaliti, doista Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna onoga koji se njega boji. Dakle, nemojte se hvalisati. Ovaj kuranski ajet jeste, dakle, za one koji žele sebe uzdignuti, a druge poniziti, omalovažiti. Dočim, kao što rekao, ukoliko čovjek želi da se drugi povedu u hajru, u dobru, nema smetnje da tada govori, govori o sebi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala dalje kaže, spominje, pa kaže وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala podučio Adema, dakle, završio sa stvaranjem, podučio Adema imenima, određenim imenima. Imenima određenih stvari. Razilaze se islamski učinjaci da li ga je podučio svim imenima, imenima svih stvari koji će postojati na Dunjaluku ili trenutno postojeći stvari. Postoji veliko razilaženje kod komentatora Allahove dželjavala knjige, pa kažu da je ispravnije od tih mišljenja da je ispravnije da ga je podučio imenima trenutno postojeći stvari, vidljivi stvari. To mišljenje pojašnjavaju riječi da je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga, nakon što je podučio Adema, rekao melekima, recite mi vi kako se nazivaju imena svega ovoga. Koja su imena? Embi uni bi esma iha ula haula in kuntum sadiqin. Ako tvrdite da istinu govorite, da vi mene na najbolji način obožavate, da vi slavite me, veličate, negirate mi svaku manjkavost, da vi znate najbolje sve od stvorenja, recite mi onda, napomenite mi, spomenite mi, nabrojite mi imena svega ovog što vidite pred sobom. Pa su meleki rekli, قالوا سبحانك La ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rekli su, subhanek, slavlja neka si ti, neka si ti daleko od svake manjkavosti. Mi ne želimo tebi pripisati nikakvu mahanu, nikakvu manjkavost. Ali mi znamo samo ono o čemu si nas ti podučio. La ilme lena. Mi nemamo znanja, osim onog znanja kojim si nas ti podučio, a doista si ti podučio sveznajući i mudri. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što su meleke rekli, zar ćeš stvoriti na zemlji čovjeka koji će prosipati krv, činiti nered, kao da su oni htjeli da kažu da će stvorenje koje dođe sada na zemlju naslijediti prethodna stvorenja, da će biti isti kao da oni znaju o tome. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dobro, ako mislite da znate, ako tvrdite da je istina da će biti tako, da je istina da će takvo biti ponašanje čovjeka na zemlji, onda recite mi ovo, kako se zove ovo što vidite pred sobom. Ako mislite da vi sve znate, pa su rekli, mi nemamo znanja, neka si ti slavljeni i uzvišen gospodaru, mi nemamo znanja osim onog znanja kojim nas ti podučiš. Zatim, iz ovog koranskog ajta vidimo, dakle, lijepe pouke. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala jedna stvorenja odlikuje na drugima jedna odlikuje na drugima u nečemu. Melek je odlikovao nad ljudima u tome da ne prestaju sa pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da su stalno Allahu subhanahu wa ta'ala u pokornosti. To čim ovdje vidimo iz ovog kuranskog ajeta da Allah subhanahu wa ta'ala pojedina stvorenja, odnosno ljude, može čak odlikovati u određenoj osobini i nad melekima, Pa je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kako je dao veće znanje Ademu alihi salatu wasalam po pitanju određenih, određenih stvari. Da je Adam alihi salatu wasalam imao veće znanje od meleka. Zatim vidimo iz ovog kuranskog ajeta kao iz prethodnog da meleki govore. Meleki govore, pa su rekli, kalu subhanak, la ilme lana, illa ma lam tera. Neka si ti slavljen, Nemamo mi znanja osim onog znanja kojim nas ti podučiš. Vidimo dakle da su i meleki priznali. I ono što uglavnom na početku svake emisije i mi priznajemo. Da nemamo znanja osim onog znanja kojim nas poduči Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ne možemo mi da postignemo nešto ukoliko to Allah subhanahu wa ta'ala ne želi. Ukoliko to Allah subhanahu wa ta'ala neće. Pa vidimo također da opet meleki kažu subhanek, subhanek, Allahu akbar. Vidimo dakle koliko je svojstveno melekima da slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, u odgovoru, u svakom govoru upućenom Allahu subhanahu wa ta'ala kažu subhanek. Nahnu nusabbihu nusebihu wa unu qaddisulek. Pa kažu subhanek. Mi te slavimo, veličamo, negiratimo, negirat, moti svaku manjkavost, pa opet kažu neka si ti slavljen gospodaru naš i slično. Dakle, iz ovog kuranskog ajta vidimo prelijepe pouke i poruke da čovjek ne treba govoriti od sebe osim ono dakle što zna. Ono o čemu zna, o tome treba da govori i da to znanje koje posjeduje, prizna da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Allah jalla wa'ala قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ samawati wal-ard wa a'lamu ma مَا wa ma kuntum taktumun Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Ademo, Ademe, obavijesti ih ti o imenima ovih stvari. Pa kada ih je Adem obavijestio, Oni meleki to nisu znali imena. Rekli su mi nemamo znanja osim onog znanja kojim si nas ti podučio gospodaru naš. Pa kada je Adem rekao, spomenuo imena za koja su oni bili pitani, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, zar vam ja nisam rekao da ja poznajem gajib neviđeno na nebesima i na zemlji. Odnosno, zar vam nisam rekao da ja znam sve. Vi ste nagađali kako će to biti stvorenje, niste mogli zaključiti, niste mogli nazrijeti da će to stvorenje u nekim stvarima biti bolje od vas. Zar vam ja nisam rekao da sam ja sve znajući? Da ja poznajem sve i na nebesima i na zemlji što će biti da ja dobro znam ono što iznosite ma tubdun wa ma taktumun ono što iznosite na javu i ono što krijete krijete u sebi nakon to, ovog kuranskog ajeta nakon ovog jeli kazivanja dolazi naredba melekima da učine sećdu poštovanja ne ibadeta kako to neki razumijevaju ne već dakle sećdu poštovanja to je bila Allahova subhanahu wa taala naredba melekima a počast Ademu alaihi salatu wasalam da učine Ademu seđdu poštovanja. Pa su učinili svi izuzev Iblisa. Iblis je bio šeitan, ali je bio u skupini Meleka. Pa on jedini nije učinio seđdu. Nakon čega je istjeran iz kruga Meleka, iz skupa Meleka naprotiv istjeran Iblisa iz dženneta, o čemu ćemo ako Bog da govoriti u našoj narodnoj emisiji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o njegovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, da nam omili izučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima, da uzimamo pouke i poruke, da se okorištavamo, da svoj život usklađujemo po Allahove subhanahu wa ta'ala riječi.